51 skirsnis Inkunabulų proveniencijos leidžia išaiškinti dar vieną mokymusi Lietuvos mokyklose ypatybę. Turėta jau universitetiniam įsilavinimui reikalingos literatūros. Iš teologijos darbų pažymėtini – Šventojo Augustino darbų rinkinį, Šventojo Jeronimo laiškai, Šventojo Tomo Akviniečio teologijos savadas. Lietuvos bibliotekose išliko rankraštinių teologijos traktatų – Iš filosofijos darbų nurodytini Petro Lombardo sentencijus, Jono Dunco Škoto klausimai Porfirijaus universalijoms, redaguoti Mikalojaus Judeko, Antano Trombetos nominalistų, realistų, pagrindinės viduramžių scholastinės filosofijos srovės polemikus aptarimas. Pasaulietiniai teisė atstovauja Justinjono kodekso digestos, sužymaus vėlyvojo glosatoriaus ar kursijaus komentarais, Jono Andriaus sūnaus papildymai populiariam Durančio teisėjo žinynui veidrodžiui. 1486 metų dokumentas mini Magdeburgo teisės knygą, neaišku ar rankraštį ar spaudinį. Iš kanonų teisės turėta ne viena Bonifaco 8-6 dekretalijų knyga su Bernardino Landrieniečio pastabomis ir Klemenso 5 bei Jono 22 papildymais. Išvardytoji literatūra nėra nei gausi, nei visapusė, tačiau žmonės Lietuvoje vis dėlto pasiruoždavo universitetinėms studijoms. Pradžią tam numatė dar didžioji kunigaikštienė Jadvyga laikiusi tai būtina priemonė Lietuvai sukrikščioninti. 1397 metais jį paskyrusi 200 kapų grašių įsteigė prie Prahos universiteto kolegiją studijuojantiems teologiją lietuviams išlaikyti. Kolegija pradėjo veikti 1400 metais, bet Lietuvoje dar neatsirado jai paruoštų žmonių, todėl jie taip ir nebuvo pasinaudota. Tačiau tai buvo ne vienintelė valstybės priemonė. Atkurdamas Krokuvos universitetą 1400 metais, Jogailo numatė, kad jo veikla pims ir Lietuvą. Universitetą materialiai rėmė Lietuvos diduomenį. Išliko duomenų apie Mykolą Kesgailą ir jo žmūną Leną, Joną Goštautą ir jo žmūną Daratą, Stanislovą Valimantą, Vladislovą Butrimą. Antruoju Krokovos universiteto rektoriumi 1401 metais buvo išrinktas Čekijoje gyvenusių Butauto Kestutaičio sūnus Jonas. Užmėgsti ryšiai lėmė studentų iš Lietuvos mokymasi Krokovos universitete – Studentų imatrikuliacijos prasidėjo 1402 metais, bet po to sekė dešimties metų pertrauka. Toliau, nors ne kiekvienais metais rautas buvo pastovus ir palengva didėjo. Pirmą 15 amžiaus trečdalį buvo imatrikuliuoti 33 studentai. Devini žmonės gavo bakalaurų, pirmasis 1410 metais, ir trys laisvųjų menų magistrų laipsnius. 1442-1492 metais buvo imatrikuliuota apie 120, o apskritai per 15 amžių apie 200 asmenų. Atsirado universiteto dėstytojų lietuvių. Magistras Hermanas Gedraitis mokėsis 1419-1433 metais, filosofijos daktaras, patvirtintas 1460 metais Mykolas Gedraitis – 1544 metais jis buvo pripažintas palaimintuoju. Galbūt Stanislovas, magistrų tapęs 1427 metais. 15 amžiuje Krokovos universitetas lėmė visą pasiruošimų studijoms, taigi ir mokymų raidos kryptį Lietuvos mokyklose. Jis atstovavo teologiniam ir filosofiniam Sorbonos modeliui, būdingam daugeliui ne Italijos universitetų, kuriuose buvo silpnai išplėtota medicina ir pasaulietinė teisė. Scholastinėje filosofijoje vyravo šventojo Tomo Kviniečio realizmas, tačiau susipažinta ir su jam oponavusiu Jonu Duncu Škotu. Pažanga šioje srityje liudija Vilniaus Domininkūnų partikuliarinės mokyklos skirtos ir filosofijos studijoms įsteigimas 1507 metais. XVI amžiaus pradžioje Lietuvoje nors ir žemiausių lygių buvo įdėktas Europos mokyklų išmokančių žmogų mąstyti mokymo procesas. Didikų jaunuomeniai prireikė įsigyti ir mokslo žinių. Aleksandras II savo parašu ėmė tvirtinti bent jau lotyniškus aktus, Zigmantas II ir gudiškus. Krokuvos universitetas nebepatenkino visų mokslo siekiančių žmonių poreikių. XVI amžiaus pirmoje pusėje – Lietuviai jau studijavo Prahoje, o turtingesnėjai pradėjo lankyti Vokietijos ir Italijos universitetus. 1495 metais Jonas iš Vilniaus tapo teisės daktarų Balonijoje. Šalis jau turėjo mokančių lotynų kalbą ir nusimanančių apie raštyje žmonių. Susiklostė kultūrinis elitas. E. Lietuvių kalbaus visuomeninių pozicijų menkėjimo pradžia – XIII-XIV amžiuose atsiradus valstybingumą administravimų ir karybos organizaciją išreiškiančioms savokoms, iškilo ir socialinio elito bei liaudės kalbos skirtumų. Todėl prireikė gramatinių formų tiksliau nusakančių reiškinių santykį. 15 amžiuje šis procesas dar labiau suintensyvėjo. Veikiant gudų ir ypač lenkų kalbai atsirado skolinių ir kalkinių naujadarų. Iš miestų plito amatų terminyje. Kai kuriais atvejais lietuvių kalba neblogai šią įtaką pasinaudodavo ir kūrybiškai praturtėdavo. Pavyzdžiui, odminio kalkiai baltušnikas iš vokiečių der Weisgerber, krikščioniškojo kulto leksika buvo įsisavinta dar gudų įtakos inercija, žodžiai krikštas, bažnyčia, kalėdos, velykos, iš Lenkų bet per gudus. Lietuvių kalba kito panašiai kaip kitos vidurio Europos tautų kalbos, prarasdama pirmykštį grynumą, bet kartu ir turtėdama, įgaudama naujų įsireiškimo požymių. Vyko ypač elito kalboje abstrahavimo lūžis. Naujovės į lietuvių kalbą brovėsi per teismus, amatus, prekybą, karo tarnybą ir krikščionišką į kultą. Pastarasis ypač veikia abstrakcijų sritį. Retas ir lietai tankėjantis parapijų tinklas neleido greitai ir plačiai reikštis kulto poveikiui. Lotiniškos pamaldos žmonėms buvo nesuprantamus, veikė kaip reginys ir neskatino mąstyti. Todėl labiausiai paveikdavo pamokslai ir, kaip rodo palyginus gausiausia homilijų lektūra, jie tikrai buvo sakomi. Tačiau lietuviškai kalbančių kunigų skaičius augo lėtai, nes lėtai plito ir mokyklų skaičius. Tokių vyskupų kaip motiejus, kurie nešventindavo lietuvų kalbos nemokančių kunigų, siekius buvo sunku įgyvendinti, nes visą laiką trūko tam parengtų žmonių, lietuvių ir nelietuvių. Susiklosti kvalifikuotesnių lenkų klebonų ir šiaip taip apmokytų lietuvių vikarų skirimo praktiką. Ši praktika sukūrė lenkų dvasininkų pritraukimo į Lietuvą per giminaičius ir pažįstamus mechanizmą. Kita vertus, jie vis dėlto įtvirtino lietuviškojo pamokslo funkcionavimą – Šio pobūdžio patvarkymai išryškėjo jau 16 amžiaus pradžioje. Pirma žymesnė priemonė buvo leidimas Vilniaus vyskupų Albertui Taborui skirti kunigus tam tikram didžiojo kunigaikščio patronato bažnyčių skaičiui su sąlyga, kad juose būtų sakomi lietuviški pamokslai. Buitiškas pamokslų teiginių perteikimas griežtų dogmatikos kanonų nebuvo varžomas, todėl čia susidarė sąlygos plėtotis lietuvių kalbai. Katekizmo ir sakramentų teikimo praktikoje – lietuvių kalbaus pritaikymo reikalavimai buvo kur kas griežtesni, labiau žiūrėta formalaus dogmų kartojimų, o netikinčiųjų įtraukimų jas perteikiant. Vilniaus vyskupijos sinodo nutarimuose pareikalauta lotiniškų formuluočių, bei ant iškraipimų dėl netobulai pritaikytų lietuviškų žodžių, neretai naujadarų. Nutarimuose užsimenama ir apie Lenkų kalbą ir tai rodo, kad Lenkų dvasininkai, radę gudiškai suprantančią auditoriją, nesistengia išmokti lietuvių kalbos. Populiari Lenkų giesmė Bogorodzica, lenkiška ar gudiškų Lenkų kalbos ištarimų užrašyta Lietuvoje atsiradusiuose 16 amžiaus pirmo trečdalių rankraščiuose. Bažnyčios liturgija, atverdama lietuvių kalbai naują plėtotės sritį, kartu į šią sritį bruko Lenkų kalbą. Panaši padėtis klausėsi raštinėse, teismuose ir mokyklose. Palyginus greitai ir plačiai, įdėkti raštą buvo galima tik pritraukus gana daug nelietuvių rašuvų ir mokytojų. Rašto mokymas buvo ir gudų ar lenkų, mokantis lotyniškai kalbų mokymasis. Lotiniškai buvo tik skaitoma ir rašoma, gudiškai ir kalbėta. Gudų ar Lenkų kalba darėsi mąstymo kalba, priemonė lotynų kalbą išmokti. Ne kita taučiai, kurių buvo nedaug, derinosi prie savo klausytojo auditorijos, o nedaug kur gausesni lietuviai prie santykinai skaitlingų gudų ir lenkų mokytojų. Vokiečiai, čekai ar lenkai mokėsi savo kalbą rašyti iš tiesų šimtmečius, šimtmečiais ją darydami mąstymo kalbą susidurdami su negyva lotynų kalba. Raštietai šimtmečiais buvo įsisavinama nedidelėmis dozėmis, tik palengva joms didėjant. O lietuviams teko per kelis dešimtmečius įsisavinti didžiulę raštijos apimtį. Kuomet ji buvo įsisavinta, buvo plačiai įsisavinta ir ištobulinta remiantis Lenkų, gudų kalbą, bet šis tobulėjimas ir pritaikymas beveik visiškai aplenkė lietuvių kalbą. 16 amžiaus pradžioje – visą tai gavo jau ženklę inerciją, ir lietuvių kalbos atotrūkis nuo pasiektų reikalavimų lygio tapo akivaizdus. Tai ne tik trukdė jai tapti rašto kalbą, bet ir lėtino platesnių jos interdialektų susidarimo procesą. 16 amžiaus pradžioje lietuvių kalba didelė dalimi tebeliko mažai išplėtotų tarmių būklėje lietuvių kalbai nespėjus išaukti iš deramo lygio didėjančiai raštėjos produkcijai priimti ir pačiai įsilieti į šios produkcijos darimą, jai imta stumti iš administracinių, visuomeninių ir bažnytinių institucijų. Pirmiausia, tai vyko didžiojo kunigaikščio dvare. Atvykusi į Lietuvą 13 metų Kazimierą, ponai tarėjai to jau pat išmokė lietuvių kalbos ir papročių. Tačiau netrukus Kazimieras įsikraustė į Lenkiją – 15 amžiaus pabaigoje didžiojo kunigaikščio aplinkoje dar buvo šnekama lietuviškai, tačiau nemažiau buvo girdima ir gudų ar lenkų kalba. Savo vaikų kalbėti lietuviškai Kazimieras I nebeišmokė. Net ir būdamas vien tik didžiuoju Lietuvos kunigaikščių 1492-1501 metais, Aleksandras II lietuvių kalbaus nepasigėdo. Iš didžiojo kunigaikščio rūmų, lenkų ir gudų kalbos plito į paunų dvarus. Gudų kalba skynė savo kelią kaip rašto ir šalies gyventojų daugumos kalba. Įdėdamas į ją savo kūrybą, lietuvių socialinis ir iš dalies intelektualinis elitas ėmė ją laikyti savą, bet to ji vis labiau darėsi tiltų įsigalėti Lenkų kalbai, kurios prestižą kėlė valdovo dvaras ir bažnyčia. Negausi lenkišką raštyje, daugiausia aktai, atsirado Lietuvoje tik 16 amžiaus pirmo ketvirčio pabaigoje. Jaugo lietai – nes tiek labiau ėmė plisti lotynų kalba, tiek buvo pakankamai tvirtai įsivyravusi gudų raštijos tradicija. Tačiau aukštuomeniai išnekant lenkiškai, ši kalba įgijo didžiausią prestižą. Ja buvo nesunku išmokti mokant gudų kalbą, bet tų raštų ją išreiškė kur kas prestižiškesnis lotynų alfabetas. Tarp anksčiausiai Lietuvą pasiekusių inkunabulų, be lotiniškųjų randamas vienas kitas ir čekiškas. Slaviškoji lektūra turėjo paklausą. 16 amžiaus pirmoje pusėje plūstelėjusi Lietuvą nors ir negausiems lenkiškiesiems paleotipams, lenkų kalba gavo dar vieną patikimą atramą. Žinoma, visą tai dar labiau silpnino lietuvių kalbos pozicijas. Skaitant ar skelbiant gudišką raštą, šis rasdavo ir platesnę į suprantančių žmonių auditoriją, vis rečiau reikėdavo jį versti o jį surašant buvo patogiau kalbėti gudiškai negu lietuviškai. 16 amžiaus pirmo trečdalio pabaigoje lietuvių kalba pasitraukė ir iš ponų dvarų. Nepaisančių praradimų, lietuvių kalbos funkcionavimo raida nebuvo vien degradacija. Naujų kultūros vertybių poveikį patyrė ir ji. Paskiri lietuviški terminai įsigalėjo gudų kanceliarinėje ir net grožinėje kalboje. Kaip ir lenkų, lietuvių kalboje atsirado pavardės – iš tėvavardžių pravardžių priklausančių vietovių. 15 amžiuje pavardės įgyjo ponai. 16 amžiaus pirmoje pusėje jos jau plito bajorų ir miestiečių viršūnėse. Svarbiausias rezultatas buvo lietuvių religinės raštijos atsiradimas. Istorinė tradicija priskyrė jo gailai maldaus tėvę mūsų išvertimą į lietuvių kalbą, reikia suprasti pasirūpinimą išversti. Seniausias žinomas 16 amžiaus pradžios lietuviškųjų tėvę mūsų tekstas nebejotinai rodo, kad buvo versta ne iš lotynų, bet iš lenkų kalbos. Šiuo metu yra žinomi keli 16 amžiaus pirmo trečdalio lotyniškiai paleotipai su lietuviškais įrašymais ranka poteriai ir glosos. Tokie įrašymai liudyje, kad jie nuolat turėjo būti po ranka, taigi liturgijoje lietuviški tekstai funkcionavo. XVI amžiaus pradžios lietuviškiai poteriai skiriasi nuo įspausdintų XVI amžiuje viduryje. Ir tai atspindi pažangą rengiant lietuviškus tekstus. Krikščionybė plito skverbiantis ne vien lenkų kalbai, bet plėtojantis lietuviškai liturgijai. Bajorija XVI amžiaus pirmoje pusėje šnekėjo lietuviškai. Lietuviškai liturgijai nebuvo bejingi ir lenkiškai kalbėję didikai bei aukštieji dvasininkai. Albertas Goštautas – Net norėjo išvyti nemokančius lietuvių kalbos bernardinus. Raštinėse, begudiškų ar lenkiškų, egzistavo ir lietuviškas diktatas. 16 amžiaus 1-2 trečdalio sandūroje tai pasitaikydavo net didžiojo kunigaikščio kanceliarijoje ir greta oficialiosios lotynų sekretoriaus pareigybės egzistavo neoficialus jos lietuvių sekretoriaus papildinys. Visą tai buvo būdingi tautinės kalbos iškovojimai įsisavinant rašto industriją, tačiau jie netapo pagrindinė šio proceso ašimi, kaip tai vyko kitose vidurio Europos šalyse, o liko tik jo periferijoje. Europos kultūrą lietuviai įsisavino prarasdami visuomeninės savo kalbos pozicijas. F. Lietuvių tautosakos pokyčiai baudžiavai įsigalint. Intensyvi luomenė diferenciacija prasidėjusi nuo 14 amžiaus pabaigos ryškiai išskyrė lietuvių tautosokos lytis. Bajorų terpėje plito naujos epinės dainos apie Gedraičių kunigaikštį Daumantą, apie Zigmanto pirmojo nužudymą ir diduomenės veiklą aptariantys padavimai, Gedimino sapnas, Vilniaus įkūrimas, Keštutis ir Birutė, Algido žygis į Maskvą. Smulkus bajorai liaudis labiau išpuoselėjo lyrinių karų dainų ciklą – Kario nesulaukiantys tėvai ir seserys išlaikė darbo dainas ir sutartinės. Išbaigtesnės formas įgavo vestuvinės dainos, o raudos įsaugojo archaišką pavidalą. Daugiatautėje miesto aplinkoje reiškėsi bažnytinės muzikos ir atsirandančios literatūros poveikis, bet kartu geso tradiciniai lietuvių tautosako žanrai. Užkeikimai, gamtaus jėgų sakmės išliko, tačiau administracinių centrų, turgaus ir bažnyčios įtaka ėmė stabdyti jų plėtotę pasakos dėl to atvirkščiai įgavo naują postumį. Krikščionybė 15-16 amžiais lietuvių tautosaka apskritai nedaug paveikė. Raštas paveikęs viešai gyvenimo pusę į intimaus gyvenimo būtį dar neprasiskverbė. Šalia kaupiama raštyje dar nepaveikė tautosakos plėtotės. Miestuose, turguose, smuklėse, kažkiek karo žygiuose ir išvykose – Lietuviai susidūrė su smulkiaja vokiečių, lenkų ir gudų tautosaka, tačiau sunku pasakyti, koks buvo šių žanrų abipusis poveikis. Išliko tradicinės poetinės tautosakos formos. Įrašytinius kūrinius 16 amžiaus pirmą ketvirtį ėmė patekti elitinės tautosakos kūrinių. Atskirai paminėtinas mokslinių legendų atsiradimas gimstančio kultūrinio elito terpėje, pasakojimai apie romėnišką lietuvių kilmę, 15 amžiaus antroje pusėje pasiekė net mažąją Lenkiją ir buvo užfiksuoti jos istoriko Jono Dlugošo. Tai buvo pirmieji žodinės ir rašytinės kūrybos ryšiai. G. Gotikos ateimas į Lietuvą. Krikštas ir izolacijos pašalinimas atvėrė Europoje viešpataujančiai gotikai platų kelią į Lietuvą. Lietuvos visuomenė nūriai savinosi Europos meną – Tačiau tai lėmė ne tik jos norai ir skonis, bet ir ūkiniais bei techniniais galimybės. Brangiai kainavo tiek išlaikyti vokiečių ir lenkų meistrus, tiek įgyti ir apdoroti reikiamas medžiagas. Dar daugiau išlaidų ir laiko pareikalavo savųjų amatininkų ir menininkų iššūkdymas. Nepaisant to, jau nuo 14 amžiaus pabaigos Lietuvoje pasireiškia akivaizdus gotikos įdėgimo požymiai, anksčiau naudojimus paskirus jos elementus sulieja į vieną meninio stiliaus visumą. Lietuvos pilių mūro architektūra tapo tvirtų gotikos pamatų, kitų jo šakų plėtojimų atramą. Jau 14-15 amžių sandūroje įsiplėtė plytų įgaunančių gotikai būdingas formas yra matmenis gamyba. Padidėjo plytų ir sumažėjo akmenų nuošimtis pilių mūruose. Konstrukcijose visuotinai įsigalėjo gotikinis plytų klojimas, šachmatinis ilgainių ir trumpainių kaitaliuojimas. Anksčiau beveik tik tai Vilniuje besireiškinti reprezentavimo funkcija išplito ir kitose svarbesnėse, visų pirma, trakų pilyse, įsiskiriant kazematiniam priešpiliui ir rūmų daliai. Jau Vytauto didžiojo laikais buvo visiškai rekonstruotas Vilniaus pilių kompleksas. Pilių statymo įgūdžiai netruko paplisti bažnyčių architektūroje, o joje kur kas ryškiau pasireiškia jau meniniai sprendimai. Ankstyvasis Lietuvos gotikinės architektūros laikotarpis tęsėsi iki 15 amžiaus vidurio trečiojo ketvirčių. Buvo įsisavinta halinių trinavių ir vienanavių bažnyčių statyba su įvairiomis skliautų formomis ir nišų suskaldytais frontonais. Proporcijų Lietuvos gotikinė architektūra dar neįvaldė. Beveik visų bažnyčių navų plotis buvo didesnis už aukštį vyravo maži langai. Vytautų didžiajam perstatant katedrą po 1419 metų gaisro ir užbaigiant 1426 metais parapinę Šventojų Jonų bažnyčią, reikiamas aukštis buvo pasiektas. Katedra įgavo Frauenburgo katedros Prūsijoje užbaigtos 1388 metais bruožų. Antruoju gotikos centru tapo Kaunas, įsiskirdamas pranciškonų šventosios Marijos dangun ėmimo kryžminio planų bažnyčia. Lietuva pratėsi Šiaurės Vokietijos ir Lenkijos plytų gotikos arealą. Nuo 15 amžiaus trečiojo ketvirčio subrandusios Lietuvos gotikos meistrai valdė tūrio proporcijas Pilioriai, skliautai ir langai pakluso ne vien funkciniams, bet ir meniniams sprendimams. Iškilo unikalūs pasaulinio gotikinės architektūros fondo pastatai. Vilniaus Bernardinų bažnyčia savo interjeru, Kauno vadinamieji perkūno namai savo frontonu ir erkeriu. Išiškėjo kai kurie būdingi Lietuvos gotika elementai, nedideli aštuonkampiai bokštai, skirtingos kerspjūjo pakopų kontrafarsai. 16 amžiuje Pirmajame trečdalyje atsirado gotikinės konstrukcijos stačiatikių cerkvės. Įsisavinusi gotikinę architektūrą Lietuva ir šioje srityje tapo lotiniškosios Europos ir bizantinės kultūros sintezės arena. Dar iškiau ši sintezė pasireiškė tapyboje. Jau 14 amžiaus pabaigoje, 15 amžiaus pradžioje Lietuvoje dirbo aukštos kvalifikacijos gotikos meistrai, sienų tapytojai. Vilniaus katedros skriptoje išliko Alseko technika, atlikta Dezį. Gotikinė ir bizantinė technika susiliejo trakų salaus pilies sosto salės freskose 15 amžius. Jogailos atvežti bizantinės tapybos meistrai paliko ryškų pėdsaką Lenkijoje, kaip rodo didelės vertės Vilniaus Bernardinų bažnyčios freskos. 16 amžiaus pradžioje Lietuvos bažnyčiose lemiamas pozicijas vis dėlto įsikovojo gotikiniai sienų tapybos kanonai. Tačiau aliejinėje stovinėje tapyboje net ir 16 amžiaus pirmą trečdalį išliko ryškus bizantiniai akcentai, pavyzdžiui, merkinės bažnyčios Madona. Tai galbūt lėmė dar siaura šio šakos tematika, ilgai apsiribojusi vien tik religiniais motyvais. Tik tai 16 amžiaus pirmo antro trečdalių sandūroje didesnė reikšmė įgyjo Tik diduomenės reikmėms skirtas portretas perimės vien išorinę vėlyvosios gotikos atributiką ir neįsivadavęs iš schematinio statiškumo, pavyzdžiui, Jurgio Radvilos portretas. Čia tiesa bizantinių bruožų jau nebeliko, pasitaikydavo ir techniškesnės bei individualizuotos vaizduojamos mens išraiškus, pavyzdžiui, vyskupo Alberto Taboro portretas. Be nemažiausiai buvo pasiektas kultūros srityje. Verstas importu, kur pasitaikydavo į įsigyti netgi didelės meninės vertės kūrinių, pavyzdžiui, Velionos bažnyčios Madonna. Iš 15 amžiaus antrosios pusės išliko gotikinių antkapių ir bareljefinių plaukščių. Skulptūrą Lietuva pažino tik fragmentiškai. Pasiekto lygio atžvilgiu turbūt sėkmingiausiai buvo įsisavintas rankraščių iliuminavimas. 16 amžiaus pirmą trečdalį – Lietuvos diduomenė įsigydavo aukštos kvalifikacijos meistrų miniatūromis papuoštus rankraščius Alberto Goštauto maldaknygį. 1528 metais išdekoruota garsaus Krokovos iluminatoriaus Stanislovo Samosčelniko. Jų poveikis buvo nemažas ir jis reiškėsi jau neblogai išpurantoje dirboje. 15-16 amžių pradžioje – Išplėtotos miniatūrų tapybos Lietuva dar neturėjo, bet jau nuo 14-15 amžių sandūros lotiniškuose jos aktuose prigijo iš Lenkijos ir Prūsijos atneštos meninės invokacijos bei atskiro apdorojimo reikalaujantys inicialai. Paprastesnėse jų lytyse vyravo žuvies motyvas. Invokacijos ir apskritai išdekoruotos aktų ir kitų rankraščių pirmosios eilutės vystėsi gana sparčiai, atsiliepdamos į kaiminių kraštų iliuminavimo pokyčius. 16 amžiaus pradžioje suintensyvėjęs iliuminuotų rankraščių importas sužadino paieškas jau savo sukaupto patyrimo pagrindu ir tuo metu jau galima kalbėti apie invokacijų bei inicialų lietuviškosios meninių sprendimų mokyklos užuomasgą, beje jau patiriančią vėlyvosios gotikos ir net renesanso įtaka.